อังพยัญชนะนิกายิตังวักันตังวาวะเคเอเหยังสาเยจามาตาสเรยาวามาธนาตาราราจาขมาวาจิโอพยัญชนะนิกายิตังจาวาจิโลปังพยัญชนะจาปารวาสโรพยัญชนะจาวิสัญโยโคอิติสันติกัปเปจตุโตกันโด